السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد الحديث السادس والثلاثون سمى المؤلف وفقه الله لا تفرطي لا تفرطي في شهود صلاة العيد مع المسلمين إن عنواني هي حديثي ليو أسمر لا تفرطي أسفاني كسورو أسفوزي أو أسفاني كسورو ewe mwanamke fi shuhudi salati al-Eid kwa kushuhudia sala ya Eid ma'a al-muslimin pamoja na waislamu jambo hilo usipuze usiwe mukassir hapo yani mwanamke hatakani kughibu sala ya Eid hatakani kughibu salatu al Eid hii ni swala kwa mwaka inakuja mara mbili pekee fakat kwa hivyo ni swala iliyohimizwa ni swala iliyokokotezwa kwa wanaume na kwa wanawake bali baadhi ya ulama wanaona salatu al-Eid ni fardh ulama wengine wanasema kwamba salatul eid ni fardhu ain ni faradhi kwa kila hususan mwanamume وهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم وبعض العلماء بون جمهور ونونني سنة مؤكدة وبعض العلماء ونونا نفرض كفاية يعني وكصال إن إنتوش على كل حال حتى كقول كسمن سنة مؤكدة سيصال يكبوز وكسباب الشريعة إكونا ملينغو كهوس صلاة العيد نايوني إظهار شعائر الله نكذهريشا sharia za Allah subhanahu wa ta'ala shaira kubwa hii ya sala na umoja wa waislamu kusali kwa pamoja dunia mzima hadha yadullu ala ta'dhimillah kwa hivyo isichukuliwe kwamba sala hii ni ya mwanamume peke yake bali tumesoma nyuma hadithi nyingine au lafdhi katika riwaya umeatia kwamba mtume alayhi salatu wasalam aliamrisha kuhusu salatul Eid watolewe wanawake yani watu wazima na wanawali yani wadogo wasichana ambao hawajaolewa wadogo pia watolewe ambao hawa desturi yao hawatoki siku zote lakini siku hii watolewe bali hata wenye hedhi wanawake wenye haidh pia watoki لذلك شيخ الإسلام رحمه الله asema ikiwa sharia imemkalifisha mwenye hedhi atoke aje kwenye musalla ya Eid lakini asisali hii ni dalili ya kuonesha kwa mwanamume ni wajibu zaidi ikiwa mwanamke mwenye haidhi atoke ina mwanamke ambaye hana haidhi au mwanamume hawa ni wajibu zaidi kwao kutoka na kuja ثم ذكر حديث حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين وين موجة كتك سادات فقهاء التابعيات كتك ولم تابعي وكيك أنباون فقهاء فقهاء المعروفين ولي وتات ذكرهم أبو داود كوني كتاب شاكي المراسيل akasema saadatu tabiiyat ambaye ni fuqaha wa kike wa kitabi'i akasema ni watatu Hafsa bint Sirin wa Amra bint Abdurrahman bin Auf wa Ummu Darda as-Sughra jina lake aitwa Juhaima Juhaima hawa watatu Abu Daud rahimahullah asema hawa ndio fuqaha at-tabi'iyat katika wanawake matabi'i ambaye ni fuqaha ulama ni hawa watatu mmoja ni huyu leo tunayemsoma Hafsa binti Sirin alafu wa pili ni Amra binti Abdurrahman bin Auf alafu wa tatu ni Ummu Darda as-Sughra sio al-Kubra al-Kubra ni yule mke wa sahaba Abu Darda lakini as-Sughra Ummu Darda as-Sughra ni tabi'i tabi'iyya si sahaba jina lake anaitwa Juhaima Juhaima <clears throat> na Hafsa bint Sirin wamezaliwa ndugu sita wote ni fuqaha ni ulama fi alhadith wote ni muhaddithun Hafsa bint Sirin wamezaliwa wasichana watatu na wanaume watatu na wote nyumba nzima wote ni ulama alhadith muhaddithun نمكوبا واني محمد بن سيرين وأنس ابن سيرين محمد أنس ابن سيرين نكت كان واكني حفصة نكريمة بقي نوينجين نموسهاو المهم كنا حفصة بن سيرين كنا كريمة بن سيرين كنا أنس ابن سيرين كنا محمد ابن سيرين بدون مويلي هاو وطني علماء الحديث wote ndugu moja Allah mustahayi nyumba yote fi ulama fihi ulama قالت أسمى حفصة كنا نمنع عواتقنا mwanzo mwanzo walikuwa hawajui kwa sababu zamani wanawali walikuwa hawatoki kabisa hii ndio desturi ya waislamu na wasoko waislamu toka kitambo walikuwa wasichana wadogo hawawati kurandaranda nje ndo akasema kunna namna'u tulikuwa tukiwakataza awatiqana wasichana wetu an yakhrujna fil eidain kutoka siku ya Eid walikuwa wanaona al-asl mwanamke hatoki msichana mdogo hatoki ambaye hajaolewa kwa hivyo hata siku ya Eid pia walikuwa kiwakataza walikuwa hawajui kama wao wanafaa kuruhusiwa kutoka siku ya Eid hiyo hukumu walikuwa hawajui sasa sema Hafsa tulikuwa tukiwanyima tukiwakataza wasichana ambao hawajaolewa wanawali kutoka siku ya Idi kwenda kuswali Idi kwa sababu gani kwa sababu mkutoka na wanaume siku hiyo watoka kwa hivyo ile asli na heshima na haya wakawa wanawaziwia wasitoki sasa ikiwa huyo, mama hii ndio dasturi yake dharura ya sala pia amkataza msichana wake stoki atamwata kwenda kwenye kesha ah ande akeshe huko le rande kule rande kule ikiwa kwenda kusali hidi hata kiatoki haya kwenda kesha na kwenda kwenye ngoma adhabu wanakwenda kwenye maandamano <laughs> adhabu hawa ndio walikuwa wamama sawa sawa wamama sawa sawa pana mchezo na wasichana wao hawataki mateso na hivi ndivyo tunataka uislamu msichana ni ghali kwenye dini yetu ni kiumbe ghali hafai kukerwa hafai kulelewa kiholela kama ngunia mtu limemlemea hata kulitupa kama baadhi ya wazazi wanavyodhania hadha min alghalat lidhalika mtume alayhi salatu wassalam asema nini la tukrihu albanat au la takrahu albanat fi lafz eh la takrahu albanat msiwachukie wanawali musiwachukie wasichana fa innahunna almu'nisat alghaliyat fa innahunna almu'nisat alghaliyat kwa sababu wao ndio kipumbazo cha mzazi mzazi hupumbaa na wasichana wake alghaliyat huwa ni ghali kwa babaki huwa ni ghali kwa hivyo si gunia wala si mzigo na kitu ghali hakiwatwi kikarandaranda huhifadhiwa kitu ghali huwa mtu anachoyo nacho na kila mtu akiwa choyo na msichana wake kila kimthamini na kila ikionyesha kwamba ile neema ameiheshimu na kila kimwachilia msichana wake rebo ende atakapo kila kikufuru ile neema na kila akitoitambua ile neema hiyo ninayotaka kwa hivyo watu wasikwambia ah, wewe bwana ufunga funga wanawali nyumbani huwa sichana wake anafunga funga haonekani hawana watakaonekana kwani kuna dharura atakayekuwaoa aje waone hatujamziwia lakini nde hutawaona nde huwaone wataka kuwaona ndo waone nda shfi kwani sheria ingekataza hadha hu sasa sema liko tukiwafunga wanawali wasende kusali hili Asema faqadimat imra'atun akaja mwanamke kutoka Hijazi yani fanazalat qasra bani khalaf akashukia kwenye hiyo kasri ya bani khalaf Hafsa alikuwa Kufa Iraq Hafsa alikuwa Iraq mji unaitwa al-Kufa sasa akaja mwanamke kule Kufa akashukia kwa hiyo kasri ya bani khalaf ni kabila maarufu fahaddathat an ukhtiha huyu mwanamke alipoona wanawake wa Kufa wanawaziwia wanawali kwenda Eid akashangazwa akawahadithia hadithi ameipokea kwa dadaki huyu mwanamke mgeni aliyokuja kufa akawahadithia wanawake wa kufa kwamba dadangu dadangu wakana zauju ukhtiha ghaza ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam ghaza na mume wa huyo dadake mume wa huyo dadake alipigana vita na mtumi vita 12 mbona ametaja mume wa dadake alipigana vita na mtumi <clears throat> kuna faida gani iko faida ataka kuwafahamisha wale watu wa kufa kwamba mimi nawanukulia hadithi inayotoka kwa sahaba ndo maana yake kwa hivyo dadangu ameolewa na sahaba sahaba ambaye kwamba amekwenda vita 12 ya mtume hapa hakutajwa lakini dadake mwenyewe ambaye aliolewa na sahaba ni huyo ummu atiya ni ummu atiya nusaiba binti Ka'b al-Ansariya huyo ndo dada yake kwa sababu kwenye riwaya zingine ametajwa kabisa ni Ummu Atiya lakini hapa msema dadangu aliolewa na mwanamume ambaye kwamba ni sahaba alipigana vita na mtume 12 wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin katika hizo vita 12 huyu ukhti yangu dadangu aliolewa na huyo sahaba alikwenda naye jihad kwenye vita sita kwa hivyo alishuhudia jihad na mumewe jihad sita mara sita zita sita zilizobakia ndo hakuhudhuria lakini vita vake sita vya mwanzo huyo dadake alikwenda na mumewe kwenye vita kwa hiyo ina maana huyo dadake ni sahaba wa kike na mumewe pia ni sahaba wa kiume kwa hiyo kiufupi yuamnukulia Hafsa hadithi inayotoka kwa sahaba qala tasema huyo huyo dadake ndo amemwambia huyo ukhti amemwambia huyo mwanamke kunna nudawi alkalma sisi tulikuwa tukiwauguza walopata majeraha kwenye vita ndio malengo kutukuloa wanawake vitani ni ili kutokana mwenye majeraha auguzwe kwa hivyo huyu mke aliolewa na sahaba asema kunna nudawi alkalma tulikuwa tukiwauguza wale walipata majeraha wanakumu ala almarda na tukiwauguza vile vile tukiwasimamia wale wagonjwa walikuwa kwenye jihad wakapata ugonjwa wakaugua alikuwa tukiwa tibu fasalat ukhti huyo mwanamke asema sasa huyu dadangu ambaye kwamba alikenda vitani na mumewe akamuuliza mtume annabiya sallallahu alaihi wasallam akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kutoka kwenda kusali Eid akamwambia ala ihdana ba'sun idha lam yakul laha jilbabun alla takhruj amwambia mtume je itakuwa juu ya mmoja wetu itakuwa hana ubaya au hana madhambi mmoja wetu ikiwa hana jilbab ya kuvaa kwenda kuswali idi asitoke yani mathala mimi sina jilbab sina nguo ya kwenda kuswali Idi je nikibakia nyumbani sikwenda kuswali idi nitapata madhambi ndio swali kwa sababu mtume aliwaamrisha watoke siku ya idi wakasali sasa akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam zamani kulikuwa kuna ufukara kuna uhaba wa nguo na mwanamke afai kutoka wazi wazi kwenda kuswali lazima ajistiri ndio maana akamuuliza mtume wewe umetuamrisha tutoke sisi na wanawali wetu na pengine mtu Mungu amemruzuku mabanatu wanne watano sita hizo jilbab ngapi zitakushona kadhaa na pengine hana vitambaa ndio akamuuliza mtume je atakayekubakia nyumbani siku ya Eid hakwenda kusali kwa sababu amekosa jilbabu ya kuvaa kujistiri atakuwa na madhambi asitoke qala تومي عليه salatu والسلام akamjibu jawabu ya hikma akamwambia yani kama yeye hana لتلبسها لتلبسها صاحبتها من جلبابها litulbisha sahibatuha na mvalishe yeye ule ambaye hana avalishwe na mwenzake yani ikiwa wewe una jilbabu mbili mpe dadako mwingine avae ndio maana yake ikiwa wewe umemiliki jilbabu mbili moja mpatie yule msichana ambaye hana ili avae atoki kwa hivyo mtume akaamrisha siku ya Eid watu waazimane nguo yajuzu kumwambia mwanzako nipe na mimi nguo sina ya kwenda kuswali na yajuzu wewe umwazime um-, umpatie kwa ajili ya kwenda kuswali Allah akbar eh? angalia utukufu wa sala ya Eid hata kama huna nguo mwanamke umeruhusiwa kaombe jirani akupeleso akupe jilbabu akupe chochote cha kuvaa lakini usikose kwenda kusali Eid lakini sisi makabati yameangua umwika ya yeye na haendi ukimuuliza sema mimi na wageni baada ya kusali mimi na wageni wale wageni wataangaliana naye kwani wageni hao malaika si malaika binadamu kutoka pale kusali waweza kwenda kusali ukaja ukawaangalia wageni wakshifi na wakikutangulia waambie wakungoje kama hujafika nyumbani kwani ni, ni kifo hakingo hakina cha kuadhimishwa wala kuakhirishwa kifo ndo kikija hakicheleweshwi <laughs> lakini shi dharura zingine zote ucheleweshwa kwa kwa haja ikitokea kwa hivyo mwanamke asiseme kwamba ati yeye haende kuswali idi sababu ati ana wageni huu ni urongo ni urongo usiokuwa na kifiniko bila shaka kwa sababu kuna wengi wanakuja na wote wana wageni wale upeleka vinyumba zao ala shaka hadha mina at-taqsir wa dhaf kwa wanawake na tasahul hii ni tasahul amezoea na lazima walil amr babake yule mwanamke au mumewe lazima ashike kiboko labda ashike kiboko mtoe ayamwambia mimi naenda na wewe utakwenda leo utakwenda utakwenda na mimi hadha na hii ndo kazi ya walil amr wewe mwanamume umeitwa walil amr kazi yako ni ni uzungumze mazungumzo hayafai unatumia kiboko kwa sababu mtume alayhi salamu wasallam asema nyumba sikose kiboko kiboko kukaa nyumbani mimi na sunna لأن فيه تأديب للأهل والأولاد كما حديث inayosema تأديب للأهل ni adabu kwa mke ile nyumbani na kwa watoto falinsani yuadib ahla wa yuadib aulada ndio kazi ya mwanamume amtie adabu mkewe amtie adabu watoto wake amtie adabu hakadha hii ndio inavyotakana kisheria <clears throat> kwa hivyo litulbisaha sahibatuha min jilbabiha yule mwenye nayo amwazime na mwenzake jilbabu avae waende pamoja hiyo maana ya kwanza maana ya pili litulbisha yani ikiwa jilbabu yako ni pana muingize na mwenzako mvae yani jilbabu moja mvae wawili Allah akbar eh? yote haya ni kuonesha utukufu wa salatu al kwa hivyo litulbisha min jilbabiha maana yake ya pili nini itudkhilha min jilbabi sahibiha ile jilbabu ya mwenzake iliyopana amtie ndani na mwenzake wa pili watembee wawili kwenye jilbabu moja hata kama itafikia hali hiyo wafanye lakini wasikae nyumbani waende kuswali salatul Eid walitashhad alkhaira walitashhad alkhaira na aende hawa wanawake washuhudie khairi yani ile sala na ile takbira na ile khutba zote ni khairi wa da'wat almuslimin na watashuhudia dua za waislamu yani ikiwa hawaswali kama ni haidh wana haidhi basi wakae kando watazame tu watu wakileta takbira na wao walete mana haidh ya dhukuru yaleta dhikr falamma qadimat ummu atiya alisema alipokwenda ummu atiya alipokwenda kufa saaltuha hafsa asema nilimuuliza ummu atiya kwamba kuna mwanamke hapa alisema wewe umemhadithia hadithi hii sasa akauliza kutoa shaka akamuuliza Hafsa ummu Atiya radhiallahu anha asami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wewe umemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hadithi hiyo kwamba mtu amwazime mwenzake jilbabu hata wenye hedhi watoke qalat ummu Atiya akamjibu Hafsa akamwambia bi abi na'am namfidia kwa babangu mtume naam nimemsikia akisema hivyo wa kanat la tadhkuruhu illa qalat alikuwa ummu Atiya hiyo ndio dasturi yake hamtaji mtume mpaka amfidie kwa babake kila kimtaja mtume asema bi abi ya rasulullah kumfidia mtu kumfidia mtu kwa babake yani wamemheshimu sana si mtezo kuwafanya wazazi wako ndio fidia ya, ya, ya, ya mtume si mtezo ina maana ni mtu anamheshimu mtume alayhi wasallam akamwambia Hafsa sami'tuhu nimemsikia mwenyewe mtume yakulu akisema yakhruju alawatiqu hutoka wanawali wa dhawatul khuduri na waliofitwa nyuma ya pazia yani hao hao wasichana zamani wanawali huitwa dhawatul khudur khidr ni pazia kwa nini wanaitwa dhawatul khudur walio nyuma ya pazia kwa sababu dasturi zao hawaonekani yani ukienda nyumbani kwao hautamuona yuko nyuma ya pazia na zamani ada kwa waarabu walikuwa mwanamke kibalighi kishakuwa mwanamwali haonekani na waume haonekani na wake kuna chumba fulani hutoa pazia hufungwa khidr pazia kile chumba huatiwa msichana hawaingii wakamweka nyuma ya pazia haonekani tena خلاص mpaka kuolewa akitoka pale ameolewa hao huitwa dhawatul khudur walio nyuma ya pazia wenye pazia yani wako nyuma ya pazia wamefichwa hawaonekani wewe kule kule nyumbani haumuone ukenda utamuona nde utamuona nde ha lakini zama zetu za leo nafikiri hata haina haja kwenda kumuona nyumbani wewe simama barabarani uhesabu haina haja simama barabarani utajua kila kitu sallallahu alaihi wasallam imekuwa mpaka watu sasa hawana tena sunna ya kwenda kufanya nadhar wakati wa kuoa kwamba shajuana ah, naye atawashazungumza washapanga na harusi washapanga na tarehe uyakuambia <laughs> wazazi sasa ukija kwenda kuambia ah, hata ina haja mambo yashakwisha shamalizana sisi wenyewe sallallahu alaihi wasallam wal afia hawa wapi dhawatul leo Allahumma illa wachache wachache wale ambao kwamba wameshika simama <clears throat> au al-awatiq dhawatul au ni neno moja manake awatiq na dhawatul khudur maana yake ni kitu kimoja tu hawa waliambiwa watolewe walhuyam na wale wenye hedhi wanawake wenye hedhi pia watolewe sasa mwenye hedhi hasali kwa nini naye atoke kwa salatu al mwenye hedhi akitoka atafanya nini waliyashhadna alkhaira wale waliona hedhi waende tu washuhudie ile khairi washuhudie ile sala washuhudie takbira na wao walete takbira washuhudie khutba ya imam hiyo ndio maana khairi wa da'wat almuslimin na yale maombi ya waislamu atakaokuomba kwenye uwanja khatibu akiomba na watu wakisema amin hayo ndio maombi atashuhudia yule haidh na yeye atasema amin wayatazilu alhiyadhu almusalla lakini wenye hedhi ile musalla waiepuke kidogo wakae kando kidogo na musalla pale mahali pa kusali waepuke kidogo wakae kando kwa sababu isilete picha mbaya italeta udunifu wa sala kwa sababu ndani ya safu wakikaa wenye hedhi wakakaa chini na wengine wamesimama safu moja wengine wamekaa wengine wamesimama itaonekana picha mbaya wengine wamesimama waswali wengine wamekaa lakini wakijivuta kando kidogo watu wote watafahamu kwamba hawa hawaswali na hawa ndio wanaoswali na hii ndio malengo ya kuepushwa kwenye musalla kwa sababu wao hawaswali قالت حفصة حفصة كسمة رحمه الله رحمه الله فقلت nikamuuliza ummu atiya alhiyya mpaka wenye hedhi tuwatoe yani akashangazwa sana hafsa itakuwaje wenye hedhi pia tuwatoe na hawaswali umma kamjibu akamjibu faqala akamwambia alaysa tashhadu arafa wenye hedhi si ushuhudia arafa hadha mwanamke akiwa ni haji akiwa ni haja akapata hedhi ndani ya haji atakwenda mashairi zote za haji isipokuwa tawafu tu ndio hafanyi sasa ndio muatia naye amwambia kana wewe shtuka kutoka siku ya Idi basi Arafa pia siku ya haji mbona mwanamke hutoka kaenda Arafa uwanja wa Arafa akaenda wakadha wakadha yani na Muzdalifa na Mina yote mwanamke ushuhudia na kuna wanaume na sheria imemtaka shuhudie maana yeye ni haja menuya haji kwa hivyo na hii ni yaumul Eid hata kama kuna wanaume watatoka wanawake kwa heshima zao na stara zao خرجه البخاري ومسلم حديث من بكاء من بخاري na muslim <clears throat> kwa hiyo hiyo ndio matni ya hii hadithi kama mlivyoisikia twende kwanza tueleze baadhi ya vilima vinaotaka kufasiriwa qauluhu aliposema aliposema kwamba kunna namna awatiqana awatiq nini maana awatiq عواتق ni jamu ya atiq ni jamu ya atiq na atiq nini wahia almar'atu albaligha ni mwanamke aliyebalighi hasa aliyebalighi huitwa atiq atiqa ndo awatiq jamaa yake wingi wake ni awatiq kwa hivyo msichana msichana akibalighi kwenye kwenye lugha ya Kiarabu ana majina kadhaa huitwa huitwa atiq atiqa kana mwanamke huitwa atiqa vile vile huitwa jaria la jaria ni ambaye hajabalighi naam mwanamke akiwa chini ya bulugh bado hajabalighi huitwa jaria jaria yani kisichana kidogo akisha kubalighi huitwa atiqa hii ni utajiri wa lugha ya yule yule mwanamke yule yule mwanamke akiwa mdogo msichana mdogo huitwa jaria na akiwa msichana mkubwa shabaligh huitwa atiqa kwa hiyo ndo maana atiq wa hiya albaligha ni mwanamke aliyebalighi dhawatul khudur aliposema dhawatu kwanza alkalma alkalma kunna nudawi alkalma الكلمة نين معناك الجرحى الجرحى الكلمة ni الجرحى waliojeruhiwa waliopata majeraha huitwa kalma ndio yule mshairi asema kalmu lisani anka min kalmi yadi kalmu lisani anka min kalmi yadi jaraha ya ulimi ni mzito kuliko jaraha ya mkono kikukata mimi nikachukua kisu kwa mkono wangu nikakujeruhi nikakupasua mkono mwili wako hiyo jaraha itakwenda kushona tatiwa dawa itaondoka ima na kovu yake au itabakia kovu kwa mbali eh lakini utapoa lakini jaraha ya ulimi utapoa ah poa kilo ah nakumbuka siku ile aliponitusi huyu bwana kanitusi hivi yuaumwa tu kila kikumbuka ile matusi yuaumia tu ndo ndo washairi akasema hivyo kalmul lisani anka min kalmil yad jaraha ya ulimi ndio jaraha kubwa na mbaya kuliko jaraha ya mkono قوله البسمة ذوات الخدور ذوات الخدور الخدور نجمع يا خدر الخدور نجمع يا خدر وهو ستر nayo ni pazia yakunu fi nahiyati albayt hufungwa upande fulani wa nyumba taqudu albikru waraa bikra hufichwa nyuma hiyo pazia taqudu albikru waraahu yuwakaa yule bikra nyuma hiyo pazia msichana kishakuwa kubalighi خلاص kufungwa pazia kwenye chumba chake akaambiwa wewe jilazimisha huko ndani wakija watu fungua pazia ingia ndani kuna ruhusa kutoka hadha ile ilikuwa mafundisho yao zamani iwatoka siku gani siku ya Idi basi ndio wanawali walikitolewa siku ya Idi basi katika mwaka yani walikitolewa mara mbili Idi mbili au dharura katika dharura zingine za kisheria ni mgonjwa ameenda kutembelea jamaa zake eh hadha hu hizo ni dharura ambazo kwamba atatoka lakini kando ya dharura hizo msichana alikuwa hatoki hatoki yuko nyumbani nyuma ya pazia yake mpaka akaitwa wenye pazia طيب في هذا الحديث فوائد hii hadithi imebeba fawaidi kadhaa imebeba wasail kadhaa sikiliza vizuri الفائدة الأولى الحديث دليل على جواز خروج المرأة مع زوجها إلى الجهاد في سبيل الله الحديث دليل إي حديث دليلي على جواز خروج المرأة مع زوجها كما يجوز منامك kutoka kusafiri na mumewe kwenda kwenye vita yeye na mumewe kushuhudia vita ya juzu idha hija dhalik ikihitajika kukiwa na haja hiyo ni sharti ya kwanza kuwe kuna haja kiongozi ahitajia wanawake kwenye vita wa kusaidia shughuli fulani za kiki akisema tuahitajia kina mama huko vitani kutupikia kunini basi kila mmoja atabeba bibi yake atabeba mkeo aende naye jihad kwa hivyo kwanza ni kwa kuna haja htija dhalik ukihitajika hilo sharti ya pili wa umina minasabi wa umina minasabi min qibali al na tukawa tumeaminika tumesalimika tuna imani kwamba hawatokuwa mateka na makafiri hawatowateka ikiwa kuwachukua wao vitani itapelekea wanawake wetu kutekwa ah hapa kuna ruhusa kuwatukua maana atakwenda kwa watumwa kule watachekwa kwa hiyo haina haja kuwahatarisha wanawake wetu ikiwa imeghilibu kwenye fikra au dhanna ya ule kiongozi wa jeshi akawa amejimakini hawa wanawake tutawachunga hawatashukuliwa pili twawahitajia kwa shughuli fulani basi hapo ni haja ya juzu mtu kubeba mkewe fil jihad fil jihad kusaidia mambo ya kivita pindi waislamu atakuwa hupigana kama ummu atiya alipotoka na mumewe alishuhudia vita sita pamoja na mtume alayhi salat wassalam kwa hilo lafaa bora tu masharti yatimie kuwe kuna haja pili tuwe tume tumejimakini tuna imani kwamba hawatotekwa tatu awe na mumewe amemruhusu la budda min idhni zawj na mume ameridhia kama mume hataki خلاص atakaa nyumbani hadha <clears throat> pili katika faida ya hadith wa fihi jawazu mudawati almar'ati lirijal alajanib wa fihi jawazu mudawati almar'ati للرجال الأجانب حديث يونيشا kwamba yafaa mwanamke kumtibu mwanamume ajinabi yafaa mwanamke kumpa matibabu kumsaidia kwenye matibabu mwanamume ambao ni ajnabi bishart idha kanat ikiwa yule usaidizi wenyewe ikiwa usaidizi wenyewe ni idha kanat biihdhari dawa ni kwa kutumwa tule mwanamke tuletee dawa fulani tuletee dawa fulani lakini hamgusi yule mgonjwa ikiwa usaidizi wake utakuwa ni usaidizi kama huo kama alivyofanya masahaba wa kike basi sawa walikuwa wakiwafanyia wakiwatibu masahaba wa kiume akiwa na majaraha maana yake si kwamba alikuwa akiwashika kwa mikono wao likiambiwa kata mti fulani lete lete bendeji lete tambara tumfunge wanaoshughulika na wale wanaume lakini kupitia usaidizi wa kina mama wao wanaleta vile vitu wale masahaba wa kiume wanafanya sasa ikiwa hali ni kama hiyo yajuzu basi mwanamke kushiriki kwenye matibabu ya mwanamume ajnabi ikiwa ule usaidizi wake ni biihdhari dawa eh ni kuleta dawa walmualaja na kumtibu bighairi mubashara pasina kumgusa mathalan ule mwanamke ndo mwenye kisomo akamwambia yule mwanaume mfunge hapa dunge dawa hii tie dawa hii hapo huwa amemtibu ni huyo mwanamke lakini amemtibu kwa wasta yeye ndo alitumia elimu yake na ule mwanamume ndo alitabikisha hiyo pia yafaa haina neno Toib. Je, yafaa mwanamke kumtibu mwenyewe kumgusa mwanamume ambaye ni jinabi? Yafaa kwa dharura hiyo? Naam, yafaa. Ila isipokuwa idha ihtija ikihitajika yule mwanamke mpaka amguse inda amnil fitna na tukijua tuki, tuki kwamba huyu mwanamume akiguswa na huyu mwanamke kutibiwa hatofitinika hata fitinika basi ikiwa masharti hawa yako basi hapo pia ataruhusiwa mpaka kumgusa kwa hivyo kuna utaratibu lazima ufahamiki al-asl aslul mas'ala aslul mas'ala ni mwanamume utibiwa na mwanamume na mwanamke utibiwa na mwanamke hadha al-asl lakini kukihitajika mwanamke ashiriki matibabu ya mwanamume basi yajuzu kwa hizi ziwango hizi masharti sharti ya kwanza iwe ajaribu kumtibu bila kumgusa sharti ya kwanza ikiwa aweza kutibika yule mwanamume bila kumgusa afanye alete dawa amrishe adungwe asema chukua hii bendeji mfungeni mfanyeni hivi hiyo sawa hiyo takuwa amemtibu ni yeye lakini bila kumgusa hiyo sawa lakini ikiwa wale walioko pale hawaelewi yowamrisha hawezi kufanya waoga au si takhasusi yao la akimshona ule mgonjwa waweza kumharibu na anayejua ni ule mwanamke hakuna mwingine sasa hapo kumehitajika amguse atamgusa ule mwanamume kama kumshona au kumtia dawa lakini bisharti ikia kumgusa kwake mwanamume atasaelekea mwanamume fitinike basi tamwambia ah sasa usimguse sasa wewe ukimgusa wamshtua huyo mwanamume anafitinika kwa hiyo maya juz hapo tutamwambia subiri mpaka tena Allah asahilishe amri hu kwa hivyo kitu muhimu sharia imeweka kukimbia fitna kukimbia fitna kwa hivyo wanaume watafautiana kuna wanaume wengine wakiwa kwenye hali ya ugonjwa huwa hawana hisia hata mwanamke akamgusa hafikiri hisia yoyote mumkin watu kama hawa kuwasaidia lakini kuna wengine hata wakawa na ugonjwa gani hisia zao hazigonjeki hazi ziko pale pale ah sasa wanaume kama hawa yataka we na hadhari kwa sababu huenda akamgusa yule mwanaume akataka sahau kama ni mgonjwa huenda ataka msahauzisha kwamba ni mgonjwa kamwe kwa sababu ya fitna ya mkono wake kumgusa lidhalik ikifikia hali kama hii akimgusa mwana yule mwanamume amemchemsha amemfitinisha ah basi amwache amwambia bwana خلاص wewe utahitaji mtu hasa aje kushughulikia hadha kwa hivyo kuna utaratibu huu utaratibu ukiwa utapatikana utadhibitiwa vizuri sawa al-aslu ni hivyo madamu yuko tabibu mwanamke خلاص maudhui imeisha sitazungumza hali ambayo kwamba sasa hatuna tabibu wa kiki hatuna tabibu mwanamume aliyoko mwanamke anayejua kazi yake lakini mwanamume hayuko wala aksu bil aks na kinyume cha ni hivyo hivyo hata kama tabibu mwanamume mgonjwa mwanamke kwanza mwanamume ajaribu kumtibu mwanamke kwa wasta wa mwanamke mwenzake aamrishe tumfanyeni hivi kateni hapa fungeni hapa shoneni hapa weka dawa hapa hadha al ajaribu kumtibu bila kumgusa lakini ikipelekea masala ni masala ya hatari ni maradhi ya hatari mpaka daktari mwenyewe ndo aguse na hakuna daktari wa kike isipokuwa ni mwanamume basi atafanya kwa hadhari ikiwa kumgusa yeye yule mwanamke hakutomfitini lakini yule mwanamume ikiwa akimgusa yule mwanamke atafitinika basi la <clears throat> kukosa afia si kubwa kuliko kukosa dini kuhifadhi dini ndiyo bora kuliko kuhifadhi afia kwa hivyo tutamwambia ule mwenye afia ha, hata kama afia yako itazorota na izorote lakini bora ni kuhifadhi dini ya mtu hifdhu dini inatangulia kuliko hifdhi ya afia tamwato ile mgonjwa mpaka Allah atakumkadiria yule anayekumfaa kumtibu tamtibu wala kama hakupatikana basi haikujaliwa na hatumwambii daktari nenda kamshike mwanamke alafu afitinike afanye fahisha na yeye wala iyadha billah tu ala shana tenda kamtibu la hatumwambii hatarisha dini yako afadhali ahatarishe afya afadhali ahatarishe afya yake lakini asihatarishe dini yake hiyo ndio kaida ya kisheria inayotakana tatu na hii faida ذكره الحافظ بن حجر كن فتح الباري يا تاتو وفيه ni katika faida za hadith anna min sha'ni al ni katika dasturi na shani ni katika shani ya wanawali anna min sha'ni al ni katika shani au dasturi ya wanawali adamul buruz kutojitokeza illa fima udhina lahunna fi isipokuwa katika mambo ambayo kwamba sharia imewaruhusu wao wajitokeze kama kusali kwenye salatu al eidain sharia imemruhusu mwanamwali atoke aende kusali ama katika shughuli ambazo kwamba sharia haijamruhusu basi yatakana al-asl wa qarna fi buyutikunna hii ndio asl akae nyumbani kwake na ni katika dharura za kisharia mwanamke kutoka kwenda kusoma ilmu hii tutawaruhusu maana dharura kwenda kutoka nyumbani aende asome ilmu yake ya kisheria ni katika dharura vile vile mwanamke kutoka mwanamwali kutoka kwenda kuunga jamaa zake silatul rahim kwenda kutembelea maamati zake mahala zake ghairi dhalik hizo zote katika dharura za kisheria ambazo kwamba mwanamwali aweza kutoka kando ya hapo dharura zisohitajika za lahu na laib na mengineyo hapo al-asl mwanamke ni waqarna fi buyutikunna hiyo ndio asl wakae majumbani mwao kwa sababu mwanamke kuto, mujarrad yeye kutoka ni fitna tayari awe amejifinika au kujifinika haikosi fitna fulani kwa mwanamume hadha kwa hivyo fihi anna min sha'ni al-awatiq adamu al-buruzi illa fima udhina lahunna fihi ni kutotoa wazi kutotoka wazi wazi saa zote kujitokeza hapa kujitokeza kila mahali aonekana kwenye mitingi utamwona ah jana nilikuwa na mitingi nilikuwa kwenye semina uko kwenye kungamano uko kwenye maandamano barabarani uko kwenye kesha uko eh subhanallah zile nyumba ameumbiwa nani uketi labda eh, eh, mambo mbadilika siku hizi mwanamke ana dasturi za kutoka kila siku kila siku aweza kuamua kutoka eh, ala kulli hal wallahi hadhi musiba hadhi musiba na huyu mwanamke huyo anayetoka wallahi wa mara nyingi alipokuwa mwanamwali pia alikitolewa ingelikuwa alipokuwa mwanamwali amefungwa sawa sawa basi wallahi hata akiolewa uzoea nyumba uzoea ile nyumba yake lakini kutoka kwa mwanamwali ameatiliwa rebwe خلاص na akiolewa ataendeleza na atalea wasichana wake hivyo hivyo na ndio jamii kuharibika wasichana nyumba za wachoma za wachoma subhanallah hawezi tena kitu ile dhawatul khuduru sasa imepungua kama haikuondoka kabisa basi hakikatan imepungua sana kwa hivyo kutoka toka na kurandaranda si katika shani ya wanawali wanawali wa Kiislamu min hinna ni kukaa nyumbani na kutafuta stara rabi'an katika faida za hadithi wa fihi imtina'ul mar'ati min al-khuruji biduni jilbab wa katika faida ya hadith imtina'ul mar'ati kukataa kwa mwanamke min alkhuruji kutoka nyumbani kwake biduni jilbab pasina jilbab hata mumewe akamwambia twende bila jilbab mwambia hiyo sitaweza sitaweza sharia imemruhusu akatae kama hana jilbab asitoke angalia desturi ya zamani desturi ya zamani Ummu Sulaima alimwambia mtumi ikiwa mmoja wetu hana jilbabu ya kutokea afanye nini atakuwa na madhambi kwa hivyo ilikuwa kwenye desturi zao na ada zao mwanamke kutotoka wazi ndo maana jilbabu ikikosekanwa akabidi aulize ikiwa jilbabu hakuna vipi kwa sababu hatujazoea kutoka wazi sisi ndo mtume akamwambia jiingize kwenye jilbabu ya mwenzako au azima kwa mwenzako hii ni dalili ya kuonesha kwamba walikuwa hawakuzoea kwenda wazi si asili yao kabisa lakini hii ni asili ya sasa kwenda wazi sasa ndio asli na kuvaa ndio maajabu na utakuta mwanamke akivaa vizuri watu wote mshangaa ah ngaleni yule alivyojifunika yule eh utagongana na mawe wewe utapasua kucha zako za miguu utagongana na magari utafanya hiyao na alhamdulillah kila siku utoka kirudi wala hagongana hugongana yeye mwenye mato mara nyingi atagongana yeye mwenye mato na ule ule uliyefunika hagongana subhanallah ajab yani Allah subhanahu wa ta'ala tuonesha mifano hapa hapa kwa sababu ya lugha za kejeli kila kijistiri mwanamke kila kisumbuliwa wallahi na hii mwanamke atakayojua ni alama kwamba yeye yuko kwenye haki ndio maana wale wengine wakereka akivaa vile idhan ina maana yeye ndio yuko kwenye usawa kwa hivyo al-asl ni hiyo akatae kutoka bila hijab na jilbab la yajuz na akitoka bila hiyo basi amewata asli yake ikisheria khamisan faida ya tano وفيه مشروعية إعارة الثياب عند الحاجة حديث يونيشا kwamba yajuzu kuazima nguo kwa ndani wako kukiwa kuna haja haja kama hiyo haja nitakwenda kuswali sina nguo yajuzu kwa zima yajuzu kwa zima na mtu akiombwa nguo amwazimishe sema ah mimi bwana sikuzoea bwana mtu akinivalia kitu changu mimi sitaki tena ukiitukua itukue kabisa mimi mambo kuvaa nguo ya kwa zima andavai mtu anrudishie mwenyewe mimi siwezi basi takuwa hatari hii sasa kila mmoja hawezi mwenzake atatoka vipi lidhalika mwanamke asiye bakhili asimbakhilie mwenzake haya mambo ya kuazimana ili usiingie kwenye ile grupu ya wayamnauna almaun Allah aliwakejeli hawa watu wakawashamlia ambao wanaubakhili mpaka ya vitu vya almaun haja ndogo ndogo za jikoni haja ya jikoni almaun ni vitu vya jikoni mwiko kijiko kisu chumvi na zimanano mbaya asina staki a'udhu bil hadha al-bukhl lidhalika mwandani wako amekwambia mathalan nina dharura naomba mathalan sina nguo nguo, safi nguo zake zote matambaa mathalan na mwenzake anaungua kidogo ya kuangalilika na amepata shughuli ya kwenda salatul Eid na Eid ni siku watu huvaa nzuri nzuri akaamba na jilbabu yangu imechakaa si mzuri au imetoboka nitakashifika nje naomba yako mpatie mpatie naye aende kwenye ile khairi sikose ile khairi kwa sababu bila jilbab haruhusi kutoka sasa mwazimishe wazi wala usimkatie maneno kwamba ukamwambia oh mimi bwana basi tukua kabisa la ataona vibaya mwenzako ma yajuz hadha ma yanbaghi lidhalik ni vizuri wanawake wasaidiane mbona kwenye mengine usaidiana ya kumchimba bwana watasaidiana wote kwa sababu nkitimbi pale watakifanya na haya pia wasaidiane kwa sababu mambo ya khairi ni mambo mazuri kwa hivyo sheria ndo imeamrisha hivyo mtume ndio ameamrisha umwazime mwenzako mwazimishe hii ni amri ya mtume hakuna haja ya kukataa kwa sababu mtume akiamrisha wende ukaazime huwa ina maana ametoa amri kwa nyote wawili ametoa amri kwa ule ambaye hana azime na ametoa amri kwa ule mwenye nayo apeane ndio ile amri ya mtume itatekelezeka wa ila mtu akisema oh mtume hakutuamrisha sisi tutoe ameamrisha hawa waazime wale wataazima kwa na wataazimisha kwetu sote tukikataa hii amri ya mtume itakuwa imefanyika itakuwa haijafanyika kwa hivyo maana ya kuambiwa azime ni amri kwa sote wawili yeye azime na wewe umeamrishwa uazimishe usifinye ukanyima uka, uka kama unayo kama huna basi mambo bana mimi ni hii moya ndio nilonayo labda tuingie sote mimi na wewe hapa tutumie saa adha au nitakuazimisha kipindi hiki nirudishie maana sina nyingine mumkin lakini maya mbarikum nyima ikiwa ako nazo si vizuri kwa hivyo sheria yaruhusisha kuazimisha nguo wa mimbabi au la kwa wanawake kuazimishana mapambo ni azima dhahabu zako ni azima pete yako ni azima ufanya baina yao walillahi alhamdu wala sheria haikukataza kuazimishana vitu kama hivyo سادسا katika faida za hadith وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين ni sunna muakkada karibu kuwa wajib kwa mwanamke kutoka kwenda kushuhudia salatu za Eid mbili sawaun kunna shawab amla ni sasa wakiwa ni wanawake vibarobaro yani wasichana wadogo au wazee wote wawili watakikana wahudhurie salatul janaza madamu waweza kuhudhuria ambaye ni mgonjwa basi mgonjwa dharura madhura lakini si mgonjwa mzima asema mimi bwana siwezi kwenda la umewata sunna ya mtumi kubwa wala kupika si dharura pika usiku usiku pika au rauka alfajiri saa kumi anza kutayarisha mambo yako upike pike ghadhari thumma wende ukaswali na hii ndio hakika ya Eid Eid sio kupika tu na kukaa nyumbani عيد حقيقة نكشهودية هي خيري كنت أكصالي وكأمب مونغو كنت مصلى وكم وكأمبكور الله يندو حقيقة العيد وكأمعظميش ملواك وكأمبسكو إلي سككو يكم معطيكم تكوزا الله سبحانه وتعالى يا سابا كتك فوائد الحديث وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله حديث دليل يكونش أن الحائض أن الحائض kwamba mwenye hedhi la tahjuru dhikra Allah haguri kumdhukuru Allah yani aendelee kumdhukuru Allah hata kama ana hedhi hedhi haimpingi kumdhukuru Allah kumtaja Allah hedhi haimpingi wala mawatin alkhair wala hedhi mwenye hedhi hakimbii sehemu za khairi aruhusiwa yani kwenda kwenye sehemu za khairi kama musalla ya Eid ameruhusiwa kwenda كمجالس العلم أو في في كاو كاو فيليم ذكاو في كاو فذكر ذكر ذكر الله كني علم تصوم ذكر الله قال الله قال رسول الله نني درسة كي هم نمك أروسيوا كم ذكور الله أكيوا نحيضي أروسيوا كاو ذكاو فعلم أكيوا أنحيضي إلا سوى المساجد isipokuwa kama vile vikao vafanyika msikitini ikiwa vitafanyika msikitini basi hapo ndio mwenye hedhi hukatazwa kuingia msikitini kwa nia ya kukaa ama kuingia kwa kutoka hakatazwa mwenye hedhi kama ana dharura msikitini akaingia akafanya akatoka hakuna shida kinachokatazwa ni yeye kupiga kambi msikitini na kukaa imma kusikiza ilmu au kusoma Qur'an au ghairi dhalik hayo ni mambo mwenye hedhi amekatazwa lakini ikiwa halqa yasomeshwa mahali kwingine si msikiti kama nyumbani kwenye nyumba ya mwanamke fulani watu wakakutana la maana kwenda kwenye kikao cha ilmu ikiwa hakifanywi msikitini na hii ni masala khilafia kauli ziko mbili kuna baadhi ya ulama wanamruhusu mwenye hedhi kuja msikitini na jumhuri ya ulama hawamruhusu mwenye hedhi kuja msikitini na haya ni masala ya khilafia na nishaeleza mirara nishaeleza mirara lakini قول الجمهور أولى وأقرب لحديث جسرة بنت دجاجة حديث جسرة بنت دجاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والحديث حسن بمجموع طرقه والحديث حسن بمجموع طرقه نهيه حديث يا أم عطية وكي kwa ومفهومي سيو منطوخي kwa mafuhumi وتونا وازي كما kama mwenye hedhi haingii msikitini kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم nini kuhusu wenye haidh angalia hapa asema al khaira wa shuhudi khairi wa da'wat mu'minin na da'wa ya waumini yani dua na takbira kisha sema nini mwisho asema wa ya'tazilu al wayatazilu al musalla na waepuke wenye hedhi musalla pale mahali watu wanaswali Eid waepuke wakae kama sasa jumhur wasema <clears throat> ikiwa musalla si bora kuliko msikiti msikiti ni bora kuliko musalla bila shaka لأن المسجد بيت الله msikiti ni nyumba ya Allah idhan ikiwa musalla si bora kuliko msikiti naambiwa mwenye hedhi aepuke musalla siingie kefu msikiti ulio bora zaidi ah kwa hivyo mimbabi aula من باب أولى كويفو هي حديثي من باب قياس الأولى أو مفهوم الأولى يونيش وازي كيوا أتنيموا كنجيا كوني مصلى بس كنيموا كنجيا مسكتين أولى زيدي كنيموا هذا هو لكن آه، مسألة اجتهادية بعض علماء ممرهوسوا على كل حال كلا موجة آه، أنا فواتا ما يدين الله به سيسية لازميش واتو وقول زيتو lakini hii ndio kauli yetu hii ndio kauli yetu tulokinai kulingana na hoja na tukubali kauli ya wengine ambao kwamba wanaingia msikitini na hedhi kupitia fatwa za ulama wengine la mafi maana masala ni ijtihadi lakini kauli ya jumhur kulingana na mtazamo wangu ndio kauli ambayo kwamba aula wa afdal kulingana na hizi hujja طيب ya nane faida ya nane وفيه أن الحائض yustahabbu laha an ya'tazila almusalla idha shahida al-anam shay soma yani mwenye hedhi inayotakikana ni akenda kwenye musalla aepuke yustahabbu yapendekezwa aondoke na aepuke musalla aondoke pale mahali pa kuswali salatul Eid akae kando kidogo alashana awapatie fursa wale wenzake kuswali istahabu lahu dhalik inapendekezwa hilo toib akijikalia pale akaamua kukaa tutamwambia tutamnasihi usikae kwenye msalla kaa kando kidogo lakini je hii amri ni ya lazima ama mpendekezo ni pendekezo ni pendekezo idhalika lao mwanamke mwenye hedha atakaa kwenye musalla si haramu si haramu lakini amefanya jambo kinyume na sunna si haramu lakini amefanya jambo si bora si bora tasian faida ya mwisho ambayo nitakomea hapo wafihi idhamu sha'ni salati al-eidain hadithi yaonesha utukufu wa sala za Eid wa annaha min sha'airillah na kwamba sala za Eid ni katika shaira ni katika ibada za wazi shaira ni ibada iliyo wazi inaonekana na kila mtu itwa shaira kwa hivyo al eid Allah alikusudia tuswali wazi kwenye musalla watu wote watuone hata makufar watuone namna gani tunavyoswali al eid huenda wakapendezwa na uislamu wetu wakaslimu wakituona tuko musalla tuswali mujtamiin kwa pamoja tusalimiana twabadilishana mahaba na mawadda na salam huenda ikawavuta zile akhlaq makufaro wakaslimu na kupenda ile ibada ya Islam kwa hivyo sharia imekusudia swala zaidi ziwe wazi ndio tukaambiwa tutoke msikitini twende kwenye musalla na musalla uweko nje kidogo ili tutembee tufike ili watu wa, wasoko waislamu watuone umoja wa Uislamu wanaokwenda kuswali kwa pamoja na kumtukuza Allah na kumuomba Mola wao Subhanahu wa Ta'ala hii mandhar huenda ikawavuta wasiokuwa waislamu wakataka kuslimu kwa sababu ya kuona kheri kama ile na watapendezwa kwa hivyo haya ndio baadhi ambayo kwamba yaliomo kwenye hii hadithi ya Ummu Atiya radhiyallahu anha wardaha takuwa tutakoma hapa tu hii hadithi ya 36 ndio tulioisoma na kitafi bihadha القدر إن شاء الله تقوم يا هبا وليو